Eta erran bezala, egun luralde antolaketa daitziegu aipatzen uh, eh, jil aran behaz, luralde kontseluko eta bulegoko hogeita bostkidetaik bata behitugu egun hon? Egun hon. Hala behaz, eh, bileguan hogeita bost zidela, hamar poloetaik gutienetik bi ordezkai, hi azparneko ordezkaietaik bat ahiz. Eta bai, eh, behaz, lurralde antolaketzen lantzen aizide, bena, oai errandezagun berritarsuna dela, iparalde osuan henian egiten duzela, hoi? Bai hori da, e, uh, ordean uh, uh, 2000 mazazpian eh, nahi bat duzu elkargoa, egin eta gero, barkatu 2000 mezortzian, eh, abenduan, hor skot uh, derako hori uh, lantzea uh, boskatoa izan da, eta hori uh, egun ta eta sei errien arteko uh, lokaldean, erran baita egun ta berroita mezortzi, karguan eh, direnak, eh? hemen, gai sortzi landesetakoak zeinan zaldeko eh, horiek. eta gero, uh, bimila ogoian, haute txiberriak eta sartu dira, be, buru beharri hortan, <laughs> lantzeko Scott uh, delako Scott zer den, Scott da frantzesez seman de koherenz territorial, menan da urbanismo dokumentu bat da. Voilà. Hein, eh, voilà. Donc voilà, documentori, euh, documento horrek nahi bat duzu euh, lukalde zehaztu batian, documento horrek behar, se definitzen du lukalde euh, proiektu bat, hein, bertako, euh, zera, politikak, euh, elkarren koherentzia zezari. Voilà, la politika horiek, horiek euh, dira, etxe bizitzan, kortasuna, komertzio antolaketa, ingurumena, eta euh, bazterak edo paisaiak. Voilà hori da gutxi gora bera, zer, eh, zer den eh, hortan. Eta azkenean, hor gaitzena eh, zer da? E, ez zuen handiak badia ikuspundu arrontez berdinak edo? Oh, ez bat denetarik, ez dut nik enuke hola erranen, eh, mena eh, nahi bat duzu, uh, bon, lehen baita, mena ez da aniz... Eh, enfin, denak, uh, denak, adi, denak denak bere uh, ikustea eta ekartzen du eta ere, uh, eh, denena, mainan hori proiektu bat baita hori, uh, eh, lugalde antolakuta, eh, proiektu hau, eben, eh, hor, uh, dena ikkaragarria da, nena, zuan hitz elementu kontutan hartu behar dira, donk, hortan, uh, zer ikusi behar da, da, Donc lur kontsumitzitzea hori zititu berdena, gero espazioak du eta, komerzio, servizu, horeka, txeman behar, e, esker eta eta eskuin. Hordian, uh, da uh, plan estrategiko bat, menan, momentuan ez da nola, nola gana, denek hartzen dute uh, gogotxu, eh? Zaten Men, eh, lehen, lehen partean bai gira, eh, hori eh? da ere argitu behar dena da. Eh, Scott hori, donk, eh, erran dutan bezala dokumentu bat da, eh? dokumentu estrategiko bat da, donk, proiektu politiko bat da, donk, hori biziki importantia da erraitea. Baina Scott hortan, baituzu hilu fase, eh? edo hilu dokumentu ere, eh? donk, lehen fasea, Orain ze, uh, uta untan, bururatu, e, izan da. E, hori zen lehen denik eh, autetxien ambizio politiko horren ezake hor eh, erakusten duena. Hori da lehena da pas delakoa, eh? hori eh, da pas da proje amenagement strategik. Eh? Hor, uh, dokumentu hau izan da, eta hor agertzen diren biardat nagusiak, eh, be, bat duzu alde batetik, eh, zake uh, non erreten den, sorriete eh, lurritasun hori, uste dut, hori eh, alde batian, eta bestia da, be, transizioak hori akzeleratu delako rezilianz hori. Uh, bigarren dokumentua lan zen adigida, hori eta bigarren dokumentu hori, da araudiak, eh, manen ditugu, eta hori ondoko, Bibina goita iruko udako izanen da. Eta gero, ondoko hartian, eh, goita lauean, eh, bestea, eh, eta beste, eta bibina eta goita bostean, nomarki, goita bosteko, nonk indarrian, indarrian, mana, izanen da, eta ondotik, eta hor da, da, zailena, nian da, peduki delako horiek martxan eman beharko dira. Hmm. Eta, bo, nik uste bat dukegu arra eh, aipatzeko, ala oso erramezala estrategikoa eta oso importanta bai. baita beita lujalde antolak eta hunentako. Bena, doidoia, behaz, eh, aipatu behituk bi ardatz nausietan transizioaz gain eh, urritasuna, urritasun zer eh, labuantxako lur ahal bezain guti eh, jaikigarri jartia, do non nik uste duk eh, urritasun sobriete delako hoi?

horrekin ere, uh, hortan uh, denek badakigu, mana nahi baduzu etxen plus, etxen plus, eta hori importantea da, diakitea, arzen da zifre bat, guai, bimina ameka eta bimina ogoeta bat artian, da samar urtez, kalkulatzen da, zenbat eh, lur urbanizatuak izan diren. Eta horren arabera, gero, ondoko amar urtetan, eben, erdia, baizik ez duk uh, da. Egana hemen, zifretan, zonbakitan sartzen magida. E, azken amar urte hauetan, mila bosteun hektara urbanizatuak izan dira. E, hots, e, eunta berroita sortzikoa. Kasik eunta berroita amar hektara urtean. Eta nik uste zenbaki hoik behaz, zum hamar, azken hamar urteetan zumat lur e, eh, labuan jaiki garrilat bai. bat igan dien behaz, nik uste urrietan eh, urriaren hamar zazpian, e, eh, bai. ikusiko bai. duzia. voilà. hori da. Eta doi duia maleuskin behuren behar behitugu, hik zer espean txaduk, hala, hoi bimineta hogeita bostan urrentuko delaike, zer espean txaduk, zer kambio badatekila hebenko luralde antolaketan estrategian esperantza uh, eh, nahi baduzu, hor eh, azpimaratu behar da edo horretara zi da e, gaur danik definitzen bai, definitzen ari den hor hori lur antolaketa hori ondoko ogoi urteri buruzkoa dela hori azpimaratu behar da eta hori buruan izan behar dugu bai, eta genena, informazio neale pasa zi behar dugu gaur ere kitzen baita, afen ari dena, ere, eh, biharko antolaketa izanen baita. Eta ordean, diende, ordean, uh, uh, deitzen ditu diende hori proiektu hau segitzea, parte hartzea, eta rubenetik segitu, eta parte hartu behar dela, denen gedoa baita. Hori, e, nahi, nahi eta nahi ez, dokumentu nek, nahi beduzu antolatzen baititu gure eraikinen ondare eta eh, gure ondare eh, naturala epe laburreko eta epe zura eh, luzako, mana, pentsatu behar da, gaur danik, ondoko ogoi urten zela zera urteri proiektu bat baita. Donk hori informazionea pasa zidera da. Bena, haute txiedo ordezkari izan gabe, nola parte hartu? beziki, alo, posible da diadanik hori uh, uste dutu web gunean badela <laughs> askot hori, uh, emena euh, ez enizikulan hortik euh, uh, pasatu, emersen az uh, gizarte zibila ipatzen delarik, eh, badugu galaket kotxelua, eta unek uh, ikaragarriko euh, lan uh, lan haiten du eta segitzen du hori ere eta skot, uh, eh, skotek eta lemetien dituen lan guziak, analizi guziak eta segitzen ditu eta bere proposamenak ere eh, egiten ditu eta hori dira uh, aberatsak eta denentzat <clears throat> eta parte hartzen da hona uh, proiektuan. Urentzeko, azken hitz bat? horian nahi baduzu, da olako santier sartzen zire zirelaik eta bazutan nizira, eh, ba, fua, nola, nola iten nala duz, nik eh, bakarrik hor lekutik asmatzeko zer izanen den ontoko urteak, eta gainera ikusi zede uh, eh, garrigun nola zela gauzak eh, bizi molde, moldeak eta aldatzen eta biztan dena aldaketa klimatikoare kontutan hartu berdena eta horiek, elementu horiek eta deadanik ikusten ditugu or, ah, aldatzen eta nola kontutan hartu hartzen ditugu, mainan, mainan kontutan hartu behar ditugu eta hauek dira zinez, zinez. Hor, uh, eh, meharrak, eh, horiek, zinez gure, gure aurrentzat eta gure planetarentzat hori segur da, non biziki importantia da. Eta justoki, hain importanta baita ibarraldeko lur antolaketan tako eta gue geuan tako, behaz horren berri hartuko dugu, 2008 hogeita bostan hotx sedia urentu gabe. Artian, eskermila jilaran eta bestali bat arte? Bai, eskermila zuedi, egunon pasa,